فابعث يا مسلمين وزمرد المؤمنين رحمكم الله رؤيا نبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنست والإمام يكتب فقد لغوت فقد لغوا ومن لغوا فلا جمعة له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا عباد الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وشكر الله ala kulli ni'matillah wala hawla wala quwwata illa billah Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi la nabiyya ba'da amma ba'du Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah usikum wa nafsi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 Mari kita selalu memuji syukur kehadiratnya. Karena Allah telah mentakdirkan yang terbaik pada saat ini Kita semuanya hadir di rumah Allah yang mulia Masjid yang mulia Tempat sujud yang mulia Tempat bermunajah yang paling mulia Yaitu masjid ini yang kita cintai Masjid, masjid Akbar InsyaAllah Jumat kita kali ini Kita selalu mendapatkan rahmat Kita selalu mendapatkan barakah dan selalu kita mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kami wasiatkan marilah kita selalu menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Allah telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa dan janganlah engkau sampai mati kecuali engkau sedang beragama Islam. Dan juga Allah berfirman fakat faza man ittaqa. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian marilah kita selalu bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena salawat pada hari Jumat itu akan ditampakkan ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah selalu menjawab salawat dari umatnya Allah berfirman Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak henti-hentinya sampai dengan hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman sallu alaihi wasallimu taslima bersolawatlah engkau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang terbaik. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ahli takwa, ahli iman dan ahli solawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini kegalauan umat di dunia, dimanapun, di barat dan di timur, khususnya juga di Indonesia. Ekonomi sedang hancur, berantakan, politik sedang bermasalah, sistem pemerintahan juga menghadapi kendala, kerusuhan-kerusuhan sosial, kerusuhan sosial di mana-mana. dan kita semuanya umat Islam adalah menjadi sasaran yang utama. Oleh karena itu marilah kita bersatu dan bertakwa kepada Allah dalam keimanan dan ketakwaan dalam panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.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 menemukan kebajikan dengan cara man amana billahi wal yaumil akhir dengan cara engkau beriman kepada Allah dan hari akhir wal malaikati wal kitab beriman kepada malaikat dan kepada kitab wan nabiyyin dan beriman kepada para nabi-nabi Wa mala ala وآتى wal على wal masakin wa ibn as-sabil السبيل والسائلين وفي الرقاب dan juga engkau mau membelanjakan harta hartamu yang engkau cintai dan engkau bagikan engkau tasarrufkan kepada keluargamu yang miskin yang lemah kepada orang-orang yatim anak-anak yatim wal masakin dan kepada orang-orang miskin dan juga wabnas sabil dan orang yang dalam perjalanan tetapi dalam kondisi lemah dan dalam kondisi sangat miskin wasailin dan orang-orang peminta meminta wa firriqab dan orang yang terbelenggu di dalam perbudakan perbudakan yang sesungguhnya atau perbudakan ekonomi wa dan selalu mendirikan salat wa ataz zakah dan membayar zakat wal mufu nabi ahdin dan orang-orang yang selalu menepati janji idza ahadu ketika berjanji wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i dan orang-orang yang mau bersabar di dalam kondisi kesulitan dan di dalam kondisi kritis wahinal ba's ulaikal ladzina sadaku merekalah orang-orang yang benar dan mereka orang-orang yang bertakwa ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ayat tersebut adalah surat al-baqarah ayat 177 langsung memberikan petunjuk bahwasanya orang yang bahagia orang yang sukses di dunia adalah langsung menjalankan secara konsisten dengan kekuatan keimanan dan ketakwaan yaitu rukun iman dan rukun Islam sekaligus dan juga pelajaran atau doktrin ihsan sekaligus kepada kita semuanya oleh karena itu sesungguhnya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala Allah memanggil kita dengan panggilan yang sangat indah kuntum khaira ummah engkau hai umat Muhammad umat Islam adalah khaira ummah umat yang terbaik ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah engkau adalah umat yang terbaik kuntum khaira ummah ukhrijat linnas engkau adalah umat yang terbaik dan engkau dipilih dari seluruh manusia ta'muruna bil ma'ruf engkau adalah penganjur kebajikan watan watanhauna anil munkar dan engkau adalah pen, pencegah kemungkaran watu minu billah dan engkau selalu teguh beriman kepada Allah indah sekali panggilan itu kepada kita semuanya marilah kita sambut panggilan Allah itu dengan sikap kita menjadi manusia-manusia pilihan yang akan membawa dunia ini, negeri ini menjadi, negeri yang aman, damai dan sentosa. Kemudian Allah memanggil kita. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Dan demikianlah hai manusia, aku menjadikan engkau umat Islam menjadi ummatan wasaton, umat yang di tengah-tengah, Umat yang tidak melihat ke barat dan juga tidak melihat ke timur, tidak berwajah barat dan tidak berwajah timur, tetapi engkau adalah umat yang di tengah-tengah. Litakunu syuhada menjadi ukuran, menjadi penganut, menjadi contoh tauladan bagi umat manusia. Oleh karena itu, mari kita juga sambut kita ini menjadi umat yang terbaik. Yang pertama ummatan wasaton. Kemudian khaira ummah adalah lagi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kita hendaklah menjadi umat yang terbaik yaitu ummatan yad'una ilal khairi wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh karena itu tugas kita umat Islam hidup di dunia ini dan dimanapun umat Islam adalah selalu menjadi penegak kebenaran penegak ekonomi dengan cara adil dan makmur penegak politik dengan cara jujur dan adil penegak amanah Allah dengan penuh kecerdasan dengan amanah penegak kehidupan sosial aman damai sejahtera kami bukan umat teroris kami bukan umat radikal Tapi kami adalah umat damai Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya Selalu memberikan bimbingan kepada kita semuanya Dan mudah-mudahan doa-doa orang tua kita Dikabulkan oleh Allah Anak-anaknya yang sekarang menjadi anak-anak yang soleh dan solehah anak-anaknya yang sekarang menjadi anak-anak menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Demikian apa yang bisa sampaikan dalam khutbah yang pertama ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله الحمد لله حق حمده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Para saudaraku yang mulia Jamaah Jumat Yang dicintai oleh Allah Dan juga dicintai oleh Rasulullah insyaAllah Jumat ini mudah-mudahan Jumat penuh keberkahan Jumat penuh kemuliaan Allah menerima taubat kita Allah menerima doa kita dan dikabulkan dan Allah menerima ibadah kita Allahumma amin sesungguhnya umat Islam adalah umat-umat yang cerdas bukan umat-umat yang bodoh umat Islam beriman dan bertakwa Allah mengingatkan wala tahinu wala tahzanu wala tahinu wala tahzanu in kuntum wala tahinu wala tahzanu janganlah engkau umat Islam merendahkan diri dan jangan kamu terhina engkau adalah yang mulia engkau lebih tinggi in kuntum mukminin jikalau engkau beriman oleh karena itu orang yang beriman yang bertakwa itu sangat cerdas. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang beri, orang yang bertakwa urusannya semuanya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan dan orang yang bertakwa cerdas sekali menghadapi permasalahan kehidupan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga dan jumlahnya luar biasa. Oleh karena itu, umat Islam adalah umat yang hebat. Dimanapun di dunia ini, umat Islam selalu mewarnai. Di Rusia umat Islam dihormati. Di Eropa umat Islam dihormati. Dan di Indonesia juga umat Islam itu juga sangat dihargai. Oleh karena itu mereka umat non-Islam sangat takut dengan umat Islam. Umat Islam tidak bergerak apa saja Sudah ditakuti apalagi kalau bergerak Oleh karena itu Malik kita bergerak Menjadikan negara kita Negara yang aman, damai dan sentosa Mari kita semuanya menjadi pemimpin di negeri ini Yang menjadi pemimpin di negeri ini adalah umat Islam Marilah kita semuanya memilih umat Islam Dan mari kita menjalin ukhuwah umat Islam di Indonesia ini supaya Indonesia menjadi damai dan sejahtera. Demikian Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan khutbah ini diridhai oleh Allah dan para jamaah semuanya hari ini doanya dikabulkan oleh Allah, ibadahnya diterima oleh Allah dan kita dijadikan husnul khatimah Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana muhammadan nuril kamil wa ala sayyidina jibril al mutawafi bi rabbil alamin ya garib ya mujib يا سميع الدعاء يا لطيفا بما يشاء نور اللهم علينا قلوبنا وقبورنا وأبصارنا وبصائرنا برحمة منك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma hdina bihudak, hudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Ya Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang sangat berkuasa dan Tuhan yang sangat menentukan segalanya ya Allah. Engkaulah yang memiliki segalanya termasuk diri kami ini ya Allah adalah milikmu oleh karena itu ya Allah Kami ingin menyerahkan diri kami dalam keadaan suci Seperti engkau telah melahirkan kami suci Oleh karena itu ya Allah Bimbing kami ya Allah Beri hidayah kami ya Allah Agar kami semuanya bisa kembali suci ke hadiratmu Supaya kami tidak malu ya Allah di hadapan kami di hadapanmu kami malu dengan dosa-dosa dan aib kami oleh karena itu ya Allah tutupi lindungi ya Allah dan sembunyikan ya Allah dosa dan aib kami dengan cara ya Allah engkau mengampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami dan sayangi ya Allah kedua orang tua kami cintai ya Allah kedua orang tua kami seperti mereka telah mencintai dan menyayangi kami sewaktu kami masih anak-anak ya Allah ya Tuhan kami Sungguh kami sangat merugi ya Allah Oleh karena itu ya Allah apabila kami di antara kami Ada yang belum sempat berbakti kepada kedua orang tua kami Jadikanlah kami sadar dan bertaubat ya Allah dan selalu mendoakan orang tua orang tua kami supaya orang tua kami ya Allah engkau hargai engkau berikan kehormatan di sisimu ya Allah ya Rahman ya Rahim jiwa dan raga kami adalah milikmu ya Allah kami serahkan kepada engkau ya Allah engkau, Untuk engkau ampuni dosa-dosa kami Dan untuk engkau terima ibadah kami Dan untuk engkau sucikan jiwa dan raga kami Dan kami mohon ya Allah surgamu ya Allah Kami mohon sehat wal afiat Kami mohon panjang umur dalam ketaatan Kami mohon rezekimu yang halalan, tayyiban dan melimpah ruah rezeki yang sangat mudah untuk beribadah dan kami mohon keluarga kami bahagia sejahtera damai rukun makmur ya Allah dan kami mohon negeri kami Indonesia ini ya Allah negeri yang sangat indah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur para pemimpin-pemimpin beriman dan bertakwa yang menjadi tampuk pimpinan dan kami ya Allah hambamu ya Allah ingin hidup damai di negeri yang tercinta ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim kabulkan doa kami ya Allah kabulkan doa kami ya Allah kabulkan doa kami ya Allah sayangi kedua orang tua kami ya Allah ampuni dosa-dosa kami ya Allah dan berilah kami khusnul khatimah ya Allah dan kami mohon surgamu ya Allah kami mohon bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti ya Allah kami tidak ingin melihat neraka kami tidak ingin mampir ke neraka ya Allah. Kami mohon hisab yang seringan-ringannya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samin alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin bi ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ali wa sahbi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alladhi yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa akbar